Ուտելիքը մարդու գոյության համար կենսական կարևորագույն անհրաժեշտություն է։ Օրական 3 անգամյա սնունդը պարտադիր է մարդու կենսակերպում, եւ շատ կարևոր է, որպեսզի ուտելիքը լինի ոչ միայն համով, այլև օգտակար։ 21-րդ դարում ուտելիքը պետք է նաեւ էսթետիկ տեսք ունենա։ Գրեթե ամեն մարդ ինքն իր համար կարող է պատրաստել ուտելիք, բայց կան մարդիկ, ովքեր ստանալով խոհարարի մասնագիտություն ոչ միայն իրենց, այլ նաեւ ուրիշների համար են ուտելիք պատրաստում։ Այսօրվա մեր հյուրը 18-ամյա խոհարար Դավիթ Կարապետյանն է, ով չնայած տարիքին այդ մասնագիտությունն արդեն կիրառում է գործնականում։ Անդրել եմ խոհարարի մասնագիտությունը, քանի որ սիրում եմ պատրաստել եւ սիրում եմ ուսումնասիրել տարբեր խոհանոցների ուտեստներ, կատարել փորձարկումներ, ստանալ նոր համեր։ Խոհարարությունը եւս արվեստի եւ դրա վառ ապացույցներից մեկը երկրների ազգային խոհանոցն է։ Մեր իրականությունում խոհանոցը կարծես թե կնոջն է, իսկ տղամարդը պետք է զբաղվի տղամարդու գործերով։ Կան կարծրատիպեր, որ արդեն կոտրվել են, եւ այսօրվա իրականությունը փոքրինչ այլ է։ Կարծրատիպերը հաղթահարելով մարդն անում է այն, ինչ հոգին է թելադրում։ Հենց դա է փոխում նրանց մտածելակերպն ու ապրելակերպը։ Գիտեք կամ եւ արկած, որ աշխարհի լավագույն խոհարարները տղամարդիկ են։ Իհարկե տանը դրական էին ընդունել, որովհետեւ ծնողներս գիտեին, թե ինչքան եմ սիրում պատրաստել։ Ես դեռ փոքր ժամանակից գրեթե 13 տարեկան էի, երբ պատրաստում էի տանը։ Իհարկե միշտ չէր, որ սրտովս էր ստացվում, բայց ժամանակի ընթացքում ավելի լավ էր ստացվում։ Խոհարարությունը այն մասնագիտություններից է, որ տեսական գիտելիքներին զուգահեռ շատ կարևոր է նաև գործնական փորձ ունենալը։ Դավիթը չի բավարարվել միայն ուսմամբ եւ դրան զուգահեռ սկսել է աշխատել։ Գեզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում կա ամենակարևորը՝ ուսանողների սովորելու ցանկությունը։ Դավիթը չի բավարարվում ստացած գիտելիքներով, ուսումնասիրություններն ու փորձարկումներն էլ ավելի են խորացնում նրա խոհարարի կարողությունները, ավելացնում ընտրած մասնագիտության նկատմամբ սերը։ Աշխատում եմ մասնագիտությամբ։ Մասնագիտության մեջ գիտելիք ավելի շատ տալիս է փորձ։ Իհարկե, տեսական գիտելիքներն էլ են կարևոր, քանի որ խորհուրդը պետք է իմանա հիգիենայի ու մթերքների ճիշտ պահպանելու կանոնները։ Միշտ պետք է անել այն, ինչը դժվար է թվում։ Շուշիում էր սովորում մինչև պատերազմը։ Պատերազմի արդյունքում ինչպես ուսումնարանն է տեղափոխվել Ստեփանակերտ, այնպես էլ Դավիթը իր երազանքի ու կրթության հետևից։ Եվ ահա կրթությունը ուսումնարանում ավարտին է մոտենում, եւ Դավիթը նոր երազանքներով եւ մեծ նպատակներով փակում է կյանքի այս փուլն ու առաջ քայլում։ Գեսնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում ստանում ենք եւ տեսակագիտելիքներ եւ գործնական։ Ուսումնարանի բարեգործների շնորհիվ բոլոր հարմարությունները արդեն կան։ Պատերազմից հետո տեղափոխվել ենք Ստեփանակերտ։ Դժվար է վերականգնվել, բայց շարունակում ենք կրթվել ու զարգանալ։ Ասում են, եթե երազանք ունես, մի բարձրաձայնիր եւ այն անպայման կիրականանա։ Դավիթի համար երազանքը միայն երազելու համար չէ, այլ իրականություն դարձնելու։ Եվ ինչպես ինքն է ծիծաղելով նշում, պետք է անպայման Ֆրանսիա գնա նրանց ֆիրմային կրուասանների հետևից եւ նույնիսկ լինի դրանց պատրաստողը։ Նպատակներ շատ կան։ Չեմ ուզում դեռ հանրայնացնեմ այն կարևորագույն նպատակները, բայց կա ցանկություն աշխատել ու զարգանալ դրսում, տեղափոխվել արտասահման մասնագիտության մեջ խորանալու եւ նոր բարձունքների հասնելու համար։ Ցանկանում եմ լինել Ֆրանսիայում, քանի որ շատ եմ սիրում նրանց խոհանոց, նրանց ոճն ու ապրելակերպը, բայց մենակ չեմ սահմանափակվելու Ֆրանսիայով, որովհետեւ դեռ շատ երկրներ կան, որտեղ պետք է լինեմ, թե խորհրական միտումներով եւ թե ճանապարհելու նպատակով։ Բոլոր երեխաները մանկուց երազում են այս կամ այն մասնագիտությունն ունենալ։ Երբեմն երազանքն իրականության հետ համահունչ է ընթանում, երբեմն էլ իրականությունը լրիվ այլ ուղղությամբ է տանում։ Դավիթը հավատարիմ մնաց իր սիրելի զբաղմունքին եւ այսօր ունի մեծ ապագայի փոքրիկ սկիզբը։ Գիտեք, ես փոքր ժամանակ չէի պատկերացնում, որ կընտրեմ խաղարարություն մասնագիտությունը։ Պատրաստում էի հաճույքի համար, եւ արդեն 9-րդ դասարանում հասկացել եմ, որ դա իմն է։ Դա իմ մասնագիտությունն է, որին պետք է ես սովորեմ առաջինը ինձ համար։ Եվ հետո արդեն զարմացնեմ նոր ուտեստներով մնացածներին։ Երբ մի քանի օրում փոխվում է ամբողջ ներկան եւ չգիտես ինչ ապագա կունենաս, ստիպված ես քոնոր կյանք սկսել նոր միջավայրում եւ նոր շրջապատում։ Մեծ քաղաքներն ու երկրները ձգում են բոլորին, սակայն Դավիթի համար կարևոր է նաեւ խոհարար լինել այնտեղ, որտեղ սկսել է սովորել խոհարարի մասնագիտությունը։ Շուշին հմուտ ձեռքեր կունենա իր խոհանոցում։ Ես Շուշիից եմ, եւ Շուշին կորցնել լուրը իհարկե կոտրեց մեզ, քանի որ կորցրեցինք այն, ինչը եւ հոգեվոր եւ մշակութային եւ պատմական մեծ կարեւորություն ուներ։ Իսկ հիմա փորձում ենք ստեղծել նոր իրականություն, թեկուզ եւ հույս ունենք, որ ժամանակավոր, բայց պետք է ապրենք ու արենք, որ เป զի կարողանանք վերադարձնել այն, ինչ մերն է։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն էր։ Մեր հյուրը խոհարար Դավիթ Կարապետյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Միջնոր հանդիպում։